Tako, predno nam vsi pobegnete, dober večer. Um, upam, da vam je film ogajal, to uh, govorim seveda v imenu avtorice, Eve Simler. Uh, Eva Simler je ko avtorica, uh, eh, ko režiserka, ko producentka in ko montažerka uh, filma, ki sta ga naredila skupaj za Tomarom, Tomasom Koršeljo, ki se iz zdravstvenih razlogov zadeve tukaj ni mogel udeležiti. Eh, v njegovem imenu, v, v našem imenu pravzaprav je treba upravičiti še enega, ki je bil napovedan v, eh, na vabilo. To pa je gospod Janko Malek, ki je poslovodja Slovenske eh, prosvetne zveze iz Celovca. On je bil načrtovan, da bo sodeloval preko interneta, povezave žal Arnes omrežje nam to ni dopustilo. Um, ne bo živo z nami. Tukaj pa še gospod Bojan Borsner, dr. Bojan Borsner, dekan pedagoške fakultete. Eh, sam tudi z koroškim poreklom in bilo mi rečeno poznavalec koroške problematike z obeh strani meje, koroške manjšinske problematike. Um, Andreja pa je prevajalka. Postavljam, da bomo današnjo zadevo delali na ta način, da se bomo pogovarjali v slovenščini. Eva sicer nekaj malega razume v slovenščini, govorila bo pa v nemščini, Andreja bo pa prevajala. Um, glede na to, da bi se lahko zdaj predse dolgo o filmu pogovarjali, um, kar že z začetku uh, odpiram vaša vprašanja, skratka, kadarkoli boste vmes med našim pogovorom uh, začutili potrebo vprašati, kaj je to, kar storite tako, je ni potrebno roke, da gini lahko kar poveste. Um, za začetek pa seveda uh, Eva, dobrodošla. Eva, velkomen. Tako, hvala. Um, to večer. Hvala lepa za vaš obisk. Ja. <laughs> Um, vprašanje ja. um, je, uh, zakaj je ta tema? Na kateri način je prišlo do tega, zakaj izbira teme? Kako si ti prišla? Kako sta mhm. prišla? Moram jih tem film gledati. Ja. Ja. ja. Also, uh, für uns war das primär eine politische Geschichte. To je bila uh, za najo predvsem politična zgodba. Und... Um, ich will jetzt niemanden irritieren jetzt, aber es hat uns im Prinzip die, Gesch äh, ähm, die, die Geschichte der, der Volksgruppe gar nicht so in dem Maßen interessiert wie dieser politische Skandal. Ja, vendar naju zgodba äh, manjšine ni tako zanimala kot politični škandal, ki, je, ki ga je to povzročilo. Mhm. Um, ähm, Ausgangspunkt, ja. also Auslöser, war dieses Verfassungsgerichtshofsurteil von 2001. Ehm, <clears throat> eh, und die Reaktionen der Politik, also die Ignoranz der Politik und <clears throat> ganz besonders von Jörg Haider. Ja. In Ignoranza Politiker, predvsem äh, eh, Jörga Haiderja. Und also da tut sich dann schon die Schiene auf, die mich besonders interessiert hat. In, äh, tu se odprla ta tir, ki je še posebej zanimal mene? Weil äh, es speziell mich als, als Co-Regisseurin interessiert ja. hat, äh, was ist das für ein Land, wo ein Politiker wie Jörg Haider groß geworden ist, mhm. weil er in Kärnten irgendwie seine Karriere aufgebaut ja. hat. Ker me je predvsem kot uh, sorežiserko zanimalo, kakšna država je to, v kateri, je lahko, um, v kateri se je izoblikovala takšna osebnost, kot je Jörg Haider. Uh, Weil man muss wissen, dass Jörg Herder eben kein Kärntner ist, sondern ein Oberösterreicher. Ja, ker moramo vedeti, da Ansbernik Korošec, Anton Bačija iz drugega dela Avstrije. približajte mikrofon. <laughs> okay. Ähm, weit, das war es jetzt für uns beide, also auch für, den, für den Thomas Korschil, äh, eine Art von Nachhilfeunterricht. Also mhm. uns selber eine Geschichte beizubringen, und selber etwas zu lernen. Hkrati pa smo se e, s drugim režiserjem, Tomasom Kuršilom, e, še tudi sama nekaj naučila iz te zgodbe. Und ähm, wir haben uns dann entschieden, besonders die Geschichte ähm, der 70er Jahre zu beleuchten. Mhm. odločila sva se osvetliti predvsem zgodbo iz 70-ih let. Ja. Weil es äh, jetzt gesamtösterreichisch eine vollkommen unbekannte Geschichte ist, also speziell dieses Thema Ortstoffelsturm, äh, sogenannter Ortstoffelsturm, ja. äh, ist äh, nicht bekannt oder sehr wenig. Seit ta Thema äh, u Austrii nasploh ni preveč znana, predvsem ta napad na äh, te äh, table, na krajevne table. Mhm. Und das zweite, also grob gesagt, das zweite Interesse war ein, ein Medieninteresse. Mhm. Und zwar die Entwicklung äh, der öffentlich-rechtlichen Medien, speziell natürlich des ORFs, des österreichischen Fernsehens, äh, wie ähm, ein Medium so einen politischen Konflikt darstellt ja? und wie viel Platz für, für Diskussion und Konflikte in einem Medium ist. Mhm. Druga plat pa je bila eh, plat medijev, eh, kako eh, mediji, predvsem ORF, kako so predstavili ta konflikt, kako to predstavljajo? Ehm, <clears throat> prav, verjetno bi bilo še par besed o načinu izdelave filma izbiro tematik in pa vsebin dobro sporiti, ampak to, kar si povedala, da bi zanimala dve stvari, skratka politična konfrontacija skozi lik eh, Heiderja, ki v samem filmu sicer redko in malo mhm. nastopa in ni tematiziran, mhm. eh, ampak ta, ta druga reč, ta zadnja, ki si jo povedala, um, način, na kateri so mediji sposobni prezentirati ali pa reprezentirati um, določene teme se mi zdi posebej zanimivo, namreč to se je na nek način kot bumerang vrnilo tam, kjer to niste pričakovali. Ehm, eh, eh, Simlerjeva in pa Koršel sta nekje povedala v intervjuju, da sta htela isprovocirati oziroma videti reakcijo, politično reakcijo. Doživela sta je pa vredno tam, kjer je niste pričakovala. To pa je ravno bilo pri koproducentskem, pri partnerju, pri ORF-u, če bi lahko to zgodbo malenkost opisala. wenn Sie das ein bisschen beschreiben. Mhm. Die politische Reaktion jetzt, <clears throat> ja. naja, wir fassen das jetzt so zusammen. Also ich muss kurz sagen, dass äh, der ORF Co-Produzent war und eigentlich eine Ausstrahlung vorgesehen war, also mit ja. einem Termin. Äh, ORF je bil koprodukent tega filma in ähm, predvajanje filma je bilo predvideno. Und wir einige Tage vor dieser Ausstrahlung zufällig erfahren haben, dass dieser Film nicht gezeigt wird. In po naključju smo šele nekaj dni pred uh, eh, predvajanjem izvedeli, da, da tega ne bo, da filma torej ne bodo predvajali na ORF-u. Nachdem er schon fast ein Jahr innerhalb des ORF bekannt war, also das Band, mhm. der Film war schon fertig. Potem, ko je bil že skoraj leto dni uh, film tam pri njih na ORF-u, film je bil že dokončan. Gut, wir waren natürlich zuerst sehr ähm, schockiert und irritiert. Ähm, unsere erste Reaktion war, wie sich jetzt herausgestellt hat, die richtige. Wir sind, also wir die Regie, sind gleich an die Öffentlichkeit gegangen und haben gleich sehr offensiv das Ganze, also diese Verhinderung der Ausstrahlung als politische Zensur bezeichnet. Mhm. Seveda smo bili zelo šokirani in mi, torej režija, smo se takoj obrnili na javnost in to označili kot eh, politično cenzuro. Um, was sich äh, jetzt bestätigt hat. Ähm, uns wurde vorgeworfen, dass wir uns mit dem Film nicht an das Rundfunkgesetz halten würden, was äh, äh, zur Objektivität verpflichtet. Mhm. Eh, rekli so nam, da se ne držimo zakona o radioteleviziji. Ja, o medijih. O medijih, eh, ki nas zavezuje k Objektivnosti. Wobei ich natürlich eh, in der ersten Reaktion alle Rundfunkgesetze und ähm, ähm, also erneuerten Gesetze, also es gibt einige Teile, die wurden ähm, reformiert, äh, studiert habe, um genau äh, darüber sprechen zu können, ähm, in was für einer Form Objektivität dort ein Thema ist. Und es äh, heißt in diesen Gesetzen, dass Objektivität äh, in einem öffentlich, also in diesem Fernsehsender gegeben muss in der Gesamtauswahl seiner Programmelemente. Also im Gesamten muss Objektivität gegeben sein. Mhm. No, in eh, ko sem delala ta film, sem se seveda seznanila z vsemi eh, zakoni. Eh, in, eh, torej, eh, objektivnost mora biti uh, element uh, v filmu, celoten. element, ne, ne, eh, celoten program mora biti objektivn ali pa uravnotežen. Ni pa problem v tem, ali je posamezen film ali posamezna oddaja po svoje naravi enostranska ali pa ne. Cela maurica v programu mora biti uravnotežen. Ja. Und, um ich muss auch sagen, wir haben während der Produktion des Filmes ja, ähm, ganz naiv gedacht, dass wir eigentlich dem ORF, also der Anstalt, mit diesem Film zu einer Objektivität verhelfen. Ja? Weil wir diesen Film ja äh, natürlich auch in einer Distanz, in einem Verhältnis gesetzt haben zu den jetzt aktuellen Berichten zu diesem Thema. Mhm. Eh, med nastajanjem filma smo seveda mislili, da, ORF da bomo ORF-u s tem filmom pomagali do uh, objektivnosti. Mhm. Zanimivo je to, da je razlaga ORF-a bila zelo kratka, da, zelo skupa. Eh, Navedeno je bilo to, kar, je povedala mhm. not, kar si povedala not, skratka ta očitek o neobjektivnosti, kar po zakonu medijih, ko zdaj vemo, no, zakon o medijih prevedeno v v našo terminologijo, uh, da vam je bila tako rekoč uh, usiljena, skratka avtorjem. To ni stvar avtorja, ampak uredniške politike. No, uh, in to se je zgodilo decembra, zdaj nedavno pa je prišlo do novega zasuka. Ta spor se je, bi se rekla, operacionaliziral v pravni službi. Štrajt, se jih operacionalizirati in Rechtsabteilung. Ja. Mhm. Ko prišlo je do novega razvoja dogodkov, nedavnega, če bi lahko to opisala. Eh, ja, also ich bin heute in der Lage, wirklich ganz neue Entwicklungen ähm, erzählen zu dürfen. Torej danes lahko pripovedujem o novih dogodkih, o novih eh, razvojih, razvojnih Wir haben gestern ähm, von der Rechtsabteilung des ORF ein Transkript bekommen, also das Transkript unseres Filmes. orf transkript filma. Mit den, mit den Anzeichnungen, ja, den Bemerkungen der Rechtsabteilung, welche Passagen nicht objektiv sind bzw. klagbar sind. Seznamki, kateri deli niso objektivni їх можна їх можна істожити. Ага. Їх можна істожити. Und gerade dadurch, dass ich das gesehen habe, ja, äh, wir das jetzt durchstudiert haben, war das für uns klar, dass es sich um eine politische, politische Zensur handelt, weil es wurden Teile angezeichnet, ähm, wo es eindeutig um historische Tatsachen geht. Mhm wie zum Beispiel äh, die Geschichte der Deportation der Kärntner Slowenen wurden angezeichnet, wo ich mich frage, wer soll da etwas klagen? Was ist da nicht objektiv? Es wurde tatsächlich angezeichnet. No, äh, ko sem to videla, äh, nam je postalo seveda jasno, da gre za politično cenzuro, saj so nekateri äh, zaznamki, ki so bili v tem transkriptu, ähm, so pri stvareh, ki so zgodovinsko dokazane, kot recimo um, deportacije koroških slovencev. Med drugo svetovno vojno. Ja, med drugo svetovno vojno. Und äh, absurd ist auch, dass äh, sich diese Anzeichnungen nicht nur auf unsere Kommentare bezogen haben, weil wir haben ja gesprochene Kommentare, sondern auch, auch auf Passagen unserer Interviewpartner. Äh, absurd ist auch, dass äh, Zaznamke bili äh, ne samo pri äh, pri, naši, pri ja, filmu, ampak tudi pri uh, intervjujih, kar je seveda smešno. Zum Beispiel, um, äh, sagt Mirko Messner mhm. ganz am Anfang, dass äh, die Geschichte des Partisanenkampfs. Ja. Äh, eh, Mirko Messner je na začetku dejal, da je zgodovina äh, partizanskega boja. Ja. Ähm, in, in der öffentlichen Kärntner Geschichtsschreibung und in der öffentlichen, also in der Erinnerungskultur kein Thema ist. U, torej, v zgodovini eh, koroških slovencev sploh ni tema. Und dafür am Ulrichsberg ähm, mit äh, Kriegsheimkehrern gefeiert wird. Also das ist In jo na Ul Ulrichsbergu praznujejo ähm, dan povratka vojakov mhm. iz druge svetovne vojne. Se so komplet angličani tvorili. Ja. Torej, ta odlomek so v ja. celoti uh, označili. Um, wir haben ja mit dem Film versucht, ähm, zu zeigen, dass das äh, Problem jetzt speziell in Kärnten ja, ein, ein, ein, ein sehr komplexes Problem ist. Äh, deswegen ist der Film lange, deswegen sprechen viele Leute in dem Film. Äh, Und deswegen haben wir viele historische Kapitel in dem Film vorkommen lassen. Ja. Ähm, jetzt spezielle Situation in Österreich, ähm, warum es diesen äh, Antislawismus gibt. Und den, glede situacije na, v Avstriji, zakaj ta anti... Äh, Protislavismus. Äh, ja. Ähm, ist ein, äh, also warum es das in Österreich gibt, und das gibt es eben nicht nur in Kärnten. Ich bin, ich bin ja äh, aus Wien, das gibt es genauso in Wien. Ähm, hat auch wiederum viele Gründe. Ähm, unsere, unsere, unsere These, also jetzt äh, als Filmemacher, unsere These äh, war, dass, dass sich Österreich äh, keine Gedanken gemacht hat über oder zu wenig Gedanken, dass eine Identität und eine nationale Identität auch eine multikulturelle Identität oder eine multiethnische Identität sein kann Torej, naša teza, ko smo delali film, je bila, da, um, da je avstrijska um, družba... Um, Wo bist du jetzt geendet? Also, das ist Österreichische Identität. Ja. äh, auch ja, und eben aus historischen Gründen eine multikulturelle, da multiethnische äh, Identität iz zgodovinskih, že iz zgodovinskih razlogov äh, multikulturna äh, in multietična. Ähm, das weitere große Problem, und das ist vor allem in Kärnten ganz groß, dass es äh, einen ganz, einen großen Antikommunismus in Österreich gab. Das ist vielleicht jetzt kein Thema mehr, aber dieser Antikommunismus hat sich in, in viele Familien, Menschen, in die Gesellschaft sehr hineingefressen. Und, ja, wissen wir? <laughs> torej, v Avstriji je bil zelo prisoten uh, protikomunizem, ki danes morda ni več tema, vendar se je zelo um, eh, zažrl ja, uh, v veliko družin. Und dass es in Österreich eben passiert ist, dass man eben ethnische Minderheiten, in Slowenien in Kärnten, aber auch ganz absurderweise die Kroaten im Burgenland verbunden hat mit dem kommunistischen Feindesland. Mhm. Äh, in zato je prišlo do tega, da so Slovence pa tudi Hrvate na Gradiščanskem povezali s, te, s, to, s tem sovraštvom äh, proti mhm. komunistom. Mm. Und das war leider ein, ein Boden ja, äh, für eine minderheitenfeindliche äh, Stimmung in dem Land. To so plotna tla za, za manjšinam sovražno vzdušje v deželi. Aber, aber es gibt natürlich, äh, ich möchte es nicht unbedingt mit der Europäischen Union verbinden, aber es gibt natürlich seit den letzten, sagen wir jetzt zehn Jahren, auch ganz positive Entwicklungen, gerade was sie angesprochen hat, also was sie gefragt hat oder äh, bemerkt hat, ja. Äh, im kulturellen, im sprachlichen Bereich. Ja. Vendar äh, v zadnjem desetletju obstajajo zelo pozitivne smernice, predvsem kot ste omenili na eh, kulturnem področju. Das äh, betrifft zum Beispiel sehr, sehr engagierte Verlage. Das betrifft. Ähm, Ähm, das betrifft ähm, zum Beispiel äh, der Anstieg der Anmeldungen des slowenischen Unterrichts in Kärnten. Das muss auch gesagt werden. Das ist was Positives. In pri tem lahko omenimo tudi uh, äh, naraščajoče število vpisanih v uh, slovenske šole. Ja, ja, za pouk slovenskega jezika. To jaz smatram, da v Avstriji, jaz, tam so ljudje was, was die Stimmung auch in Kärnten betrifft. Ja. Ähm, wahrscheinlich ähm, auch durch so einen Film, aber auch durch äh, bestimmte mediale Berichterstattung wird dieses Minderheitenproblem mhm. in den Vordergrund gestellt. Äh, torej, morda tudi zaradi tega filma, predvsem pa zaradi medijskega poročanja je ta problem izredno v spredju speziell, speziell in Kärnten, ja, die ja. wirklichen Probleme und sind ganz große Probleme in Kärnten sind ganz andere. Und das sind wirklich Probleme, die sich tagtäglich in den Dörfern und auf der Straße manifestieren. Ja. Und in, ja? Äh, resnični problemi so pre, povsem nekje drugje. To so problemi iz vsakdanjega življenja, ki se izražajo v vaseh, v mestih, Mhm. Das sind die Probleme der Arbeitslosigkeit, ja. das ist das Problem der Landflucht, mhm. das ist das Problem, dass äh, junge Intellektuelle oder Akademiker in Kärnten keine Arbeit finden und deswegen, und das sind eben gerade auch sehr viele Kärntner Slowenen, nicht mehr nach Kärnten fahren, sondern in Wien bleiben oder wo auch immer. Ne? Und das sollte auch humane geregelt werden und nicht Ich habe eine technische Frage. Eine technische Frage. Ja. Warum ist keine Musik? No, mhm. Warum in dem Film keine Musik ist? Ähm, wir hatten mit einem Musiker äh, gearbeitet und hm, es ist eine technische Antwort, die ich dir jetzt gebe auf so eine Frage. Ja? das äh, ist nicht bei mir, das war nicht bei studiert, ja, äh, ohne Musik zu sein. Nein, wir haben festgestellt, dass dieser Film äh, in den Archivmaterialien kommt immer wieder Musik vor. Mhm. Ja? Und dass dieser Film durch unsere Montage eine, einen bestimmten mhm. Rhythmus, einen bestimmten. Und wir wollten das nicht mit äh, Musik, weil Musik ist so stark. Musik empfängt sofort die Emotionen. Und es war sehr, sehr schwierig. Wir haben mit einem elektronischen Musiker gearbeitet, äh, etwas Neutrales zu finden. Weil wir haben uns wirklich konzentriert auf man sieht es ja in dem Film auf Informationen, auf Gespräche, auf äh, Untersuchung von Materialien, Archivmaterialien. Und dann haben wir im Endeffekt gesagt, okay, keine Musik. Auch nicht am Schluss. Äh, äh, äh, also da gibt es клас, Musik в змісту подарення на таких Ja. Ja. To so prispevki, s prispevki, ki vlaga. Prispevki, a ne, eh, kot, ki pa je čisti dokaz, mislim, dokumentacija, ja. dokumentiranje eh, stanja, tudi potem eh, v špici, v špici um, prispevka Fendi in Nathaniel. Ti si bižal na tih? Also wir finden in der Heimat und Musik. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Hvala. Ich höre das, äh, dass ich mit Geschichte äh, mhm. Dejstvo je, da zgodovina lahko vsema mora, ja. historične korenine, забил на Курошкин, vprašanje samo, kje bo zgodovina, ki pa je hkrati tudi medijski delavec naredil, znal narediti mejo med, čistim, med čistim zgodovinskim dogajanjem in pa sedanjostjo, kajti osebno vidim problem dem heutigen koroške entitete, eno ali dvojezične, eno ali pa dvonacionalne, v tem, da eh, eh, pravzaprav ni v 20. stoletju eh, ni bilo niti enega desetletja, ko se neki, neki večji lomi ne bi zgodili. Torej, kar pomeni, kar pomeni, da katero koli desetletje 20. stoletja pogledam na koroškem, Eh, se kar naprej, v eh, vsakem desetletju, torej po sedmo leto 1600 dalje, dogajajo eh, torej na Koroškem stvari, ki so mi po eni strani po zgodovinarju logične, po drugi strani pa ravno ob koncu 20. stoletja postajajo vedno bolj nelogične. in selber einunddreißig Wege nadaljuje kot dobesedno relikt tistega, kar je večina nekoč očitala manjšini. Weiterziehen, was äh, die Mehrheit der Minderheit ähm, vorgeworfen hat. Was die Mehrheit der Minderheit vorgeworfen hat. Äh, äh, Mit anderen Worten, die Mehrheit. spektakl še naprej v manjšini. Tako da mislim, da bo uh, snovi iz uh, čisto aktualnega razvoja za še nekaj filmov kar dovolj. Mehr sind wir. Mhm, mhm, mhm. Noch mhm. zahlreich. Mhm. Ja. Ähm, da jetzt keine konkrete Frage. <laughs> naja, äh, wir, haben, wir haben so eine, eine kleine These, dass, dass uns die Vergangenheit einholt, wenn wir nicht mit ihr vorwärts kommen. Ich weiß nicht, ob man das gut auf Slowenisch übersetzen kann. Um, ähm, imamo tezo, da nas, da nas bo zgodovina dohitela, če. Preteklost. Uh, ja, da nas bo preteklost dohitela, če se z njo ne bomo soočili. Ja. Das heißt, ähm, bestimmte historische Kapitel, die nicht verarbeitet werden, über die nicht öffentlich gesprochen werden. Und das ist das große Problem. Es ist kein österreichisch-spezifisches Problem. Sowas gibt es hier in Slowenien genauso. Ja. Ähm, manifestieren sich, setzen sich fest. Ich finde dieses Wort sedimentieren sich in Seelen, werden weitergegeben, werden oft weitergegeben zu Kinder und auch zu Enkelkinder und tauchen dann in einer ähnlichen Form wieder auf. torej zgodovinske teme, ki, ki jih ne obdelamo, ki jih ne predelamo, se potem uh, manifestirajo, rada uporabim besedo, sedimentirajo uh, v, v dušah in eh, se potem nekje znova pojavijo, znova izbruhnejo. Und äh, quasi eine, eine, eine andere Richtung ist, das haben wir versucht genau in diesem Film zu zeigen, dass es äh, Ich bin im Übrigen keine Historikerin, ich bin eine Kunsthistorikerin. aber, aber im Nebenfach auch hm, Geschichte <laughs> studiert. Nur der, nur der gesagt, Sie sind ja. Nein, ich bin Kunsthistorikerin. Aber ähm, ich persönlich glaube auch nicht an, an, eine Geschichtsschreibung oder Erzählung, äh, die einmal fix feststeht. Also auch an die Chronologie der Geschichtsschreibung ich glaube ich nicht ganz. Man muss immer bestimmte andere Kapitel, wenn man ein Kapitel erzählt, auch miterzählen. Ja. Torej, ne verjamem v zgodovinopisje, ki je trdno določeno, ki je kronološko. E, menim, da je treba nekatera poglavja tudi um, posebej razjasniti. Posebej, posebej. Po, razložiti. Ja. Um. A lahko jaz kar ja, nadaljujem? Jaz sem že ravno zelo kakšne najključne. ja. Jaz moram reči, jaz imamo ta privilegija, da sem film videl preden z tega glavnem drugi. Ich hatte die Privilegien, dass film so viel vor dem anderen. Ja, ko je so nekatere scene, ne, iz, mhm, predvsem iz leta 72, leta 76, bile pokazane, sem se spomnil, kako sem tudi sam demonstriral pred konzulatom v eh, Ljubljano, pa leta 76, ampak tiste scene ni noter bil tam zraven, ko je bil Angeli priklenjen na tablo, pa da jo ne bi nici porušili. To je ena od tistih 74 tabel, to je bila tabla v Šmihelu eh, ah, hm. nad Pliberkom. Ampak... In den Ortsdorfen? Ja. Er war für keinen Deutschen. Eh, ampak tisto, kar je mene v filmu najbolj fasciniralo, je tisto spoznanje, kjer je avtorca ali avtorja, pravzaprav pokažeta na tist glavni manjko na Koroški, ne? Eh, da je identiteta Avstrije pa Avstricov vedno bila multikulturalna, multietična. Ja. Če ne, ostaje samo tisto, zaradi česar je bil Anšlus ja. logična posledica. Mhm. Da so bili nujno ja, Nemci. Ja. In, in, in to je to. Mislim, ta film samo z vsemi krutimi posledicami potem pokaže to notranje napetost, ki jo mhm. tudi morda drugi v Avstriji toliko eh, ne poznajo, ampak tu na Koroškem pa zagotovo. To je prva stvar. Druga stvar, kar eh, me je na nek način fasciniralo pri tem, je bilo tisto, kar je Emil eh, Kovakovnikov povedal, eh, da so ljudje ne, tam ob pogromu leta 72 mhm. na nek način, jaz poznam moje sorodnike in o tem še zdaj ne upaj na glas govoriti, kako so bili pravzaprav ja, prestrašeni ta izvorni strah, ne to, da nimaš pravice hoditi, ne vem, na urad, pa zahtevati slovensko, ne vem, izkaznico, vse izkaznice ni dvoje zlično, ampak vse zahteva, da dobiš izkaznico, da ne moš otroka poslati k slovenskim uram, ne, ali pa pouku slovenščine, zato ker odzadi stojijo, pa poskušajo to odrezati ker če par let ni tega, potem ni več učitlov, se ukine dvojezično start v šoli in vse to. Ampak tisto, kar je bilo najhujš, je, da jih je bilo strah prvih sosedov. Ta občutek, to, kar, če se spomnite, eh, lepe vasi lepo govorijo v filmu, to je ta občutek. Tam je bil, prosim, res v tisti kruti obliki prikazana, ne, kjer so ljudi dobesedno uničevanje. Vse je še eh, film, ko gledim eh, In, mhm. in to dejstvo, ne? Mhm. to je tist pravi strah, ki se zažere. V, ja, to je urangst, ampak na eni strani pri manjšini, ne, ne pa tist urangst, ki se kaže pri ja. večini, da bo koroška uh, slovenizirana, slovenizirana ja. pa, kako ne reči, temo, pokomunizirana. mislim, to je, to je res, ampak in mislim, da ta, ta notranja napitost in to napitost, ki jo pa najbolj poetično, to je pa res tovariš Janko Mesner, ne, on je zmeram hud, če mu rečem gospod, ali pa gospod profesor, mora zmeram reči tovariš profesor. In on ko lepo pove, ne, jaz ne vem, kdo med vami je bral njegove skurne storje. Hm? Ne vem točno, koliko je biblionemški prevod, ampak v skurnih storjah je lepo pokazal, kako je v stari monarhiji, Dunaju, bil napisan ne, na južnem uh, kolodvoru. Uh, stranišče, ne, moški, ženski. Mm. Ja. No in on ima svojo tisto zgodbo, ki je zdaj ne bom, ker bi lahko malo vulgarna, kako so tako lahko na veci hodili po slovensko, ne, da zdaj pa eh, še ust ne smeš odpreti. Eh, k temu je Eva v eh, pogovoru, ki smo govorili prej, povedala zanimivo zgodbo o tem stranu. Namreč, uh, eh, dosti več, kot jih nastopa filmov intervjuvancev, uh, jih je bilo na samem snemu. Skratka, dosti več so jih intervjuvali. Ampak um, ehm, nekateri med njimi niso želeli nastopiti, potem ko so jim pojasnili, ko sta jim pojasnila producenta filma, da bo to predvajano na ORF-u in da bo to videli tudi njihovi sosedi. In to je danes živa situacija, ki se dogaja, bi se rekli, v Lilitani, ki se danes ja. dogaja, kar pomeni, da je ista ta zadeva, kljub temu, da film tematizira dogodke, ki so bili pred 30 leti in da nek akterje potem prosi za refleksijo, še zmeraj čutijo učinke tega pogroma oziroma tega strahu, ki se očitno ne vleče eno generacijo, ampak se očitno že vleče skoraj stoletje, bi se rečeno. In, in je del negativne družinskih tradicij, kulturnih tradicij in splošne javne zavesti. Um, Če bi Eva mogoče lahko o tem nekaj več povedala. Also, das stimmt, was er gesagt hat. Ja. Ähm, wobei, wobei, man muss das auch ein bisschen differenziert versuchen zu denken, weil... Vendar moramo poskusiti misliti um, ehm, differencirano. Und zwar... Ähm, Wir haben zum Beispiel gefragt, äh, Marian Sturm oder Rudi Wug, warum keine Frauen in den Organisationen, in den slowenischen Organisationen an oberster Stelle sind. Es gab nie eine Obfrau. Äh, Obfrau ja? Das war eine Frage. Ja. Marjana Šturma in Rudi Voka smo, smo vprašali, zakaj na vodilnih položajih v teh organizacijah ni žensk. Die Antwort war, äh, dass es so etwas gibt, ähm, also das ist jetzt das Zitat, ich werde es noch erläutern. Die Antwort war, es ist eine negative Kaderselektion. Das bedeutet, die Frauen, die studiert haben, die intellektuell sind, ähm, die haben eine gute Arbeit vielleicht auf der Universität oder im kulturellen Bereich oder vielleicht auch in der Wirtschaft wo. Ähm, die wollen sich nicht mehr auf so ein Niveau begeben, wo man dieselben Diskussionen auskämpfen muss wie vor 30 Jahren. Es interessiert sie nicht mehr. In odgovor je bil, da te izobražene ženske, ki imajo visoke položaje, eh, morda tudi poučujejo, da se torej noče več spuščati v, na ta nivo v debate, ki, so, ki trajajo že 30 let in se o njih razpravlja že 30 let. Und das geht genau in diese Richtung, dass eben viele sich nicht mehr einer, einer, einer nationalen Frage oder Diskussion stellen wollen, sondern, und das ist jetzt das Beispiel mit den Frauen, äh, primär in den kulturellen, in den sprachlichen Bereich gehen. Weil natürlich in Kärnten äh, sehr viel Kulturarbeit von Frauen geleistet mhm. wird. Mhm. In zato se ženske ukvarjajo predvsem äh, s kulturo, s kulturnimi dejavnostmi. Äh, z jezikovnim vprašanjem. Ne? Aha. Ja, z jezikovnim vprašanjem. ähm, wir, wir wollten auch also ein, ein, ein Interview machen mit, ähm, das war deine Frage, ja, ähm, mit sogenannten Mehrheitskärntner und deutsch sprechenden Kärntnern, und zwar eine Interviewsituation in einem Gasthaus. Želeli smo napraviti tudi intervju z nemško govorečimi korošci. In Klagenfurt, oder? Nein, in Klobasnitz. Mhm. Und wir waren noch mehrmals dort und haben uns auch äh, positiv vorgestellt und, und, und zwei Abende viel getrunken mit den Leuten, <laughs> was halt wichtig ist am Land. Und wir haben, <laughs> das verstehen eh alle, <laughs> und wir haben eine halbe Stunde oder eine Stunde, äh, bevor wir mit der Kamera und dem Licht gekommen sind, mit dem Team eine Absage bekommen. Und die Begründung war, wir wollen in diesem Dorf nicht diesen Konflikt zur Spitze führen, also dass das unser mhm. größtes Problem wäre, weil das natürlich klar war, wir wollen über dieses Verhältnis Mehrheit-Minderheit sprechen. Wir haben in Krabasnitz, Krabasnitzer ganz andere Probleme. Unsere Probleme sind, dass wir keinen äh, Kanal haben. Okay. Ja. Ähm. ja. Und das äh, haben wir natürlich auch akzeptiert. Mhm. Ja. Okay. E, torej, pol ure pred tistim, v neki vasi smo se, v klopasnici smo se dogovorili, pač, e, da bomo naredili tudi intervju z nemško govorečimi uh, korošci in pol ure pred tem, ko bi naj prišli, uh, so nam odpovedali, češ, da v vasi nočejo stopnjevati tega um, konflikta, ker imajo bolj realne težave, kot recimo to, da nimajo kanalizacije. No, okay to je zanimivo, ne? ko gledamo Koroško, kakorkoli že, Koroška je jug Avstrije. Vsaka, vsaka država ima svoj jug. Ja. ja. In to se da ja, preslikati. Jaz, sem, mhm. ko sem v decembru bil v, na Južno-Tirolskem ja, in sem poslušal te predstavnike različnih manjšin iz cele Evrope, ki so sedeli tam, je bilo zanimivo, kako so ti tako imenovani levičarski zeleni, eh, polzeleni, mali mm. časti iz Avstrije, zagovarjali <laughs> ja, to ja, ja. pozicijo, kako je posebno normalno to, kar imajo Avstrici ali pa nemško govoreči na južnotelovskem. Pač to je isto zgodbo. Pred svojim pragom ali pa na svojem dvorišču ne, nikoli nisem pripravljen priznati. Zakaj ne? Zato, ker je okolje, v katerem so v bistvu ekonomsko izjemno slabo razvito. Koroška je bila do pred šestimi leti ne, v bistvu na ekonomski lestvici daleč najslabše regirala dežela v Avstriji. Ja. To je prvo stvar. No, ampak do pred šestimi leti sem rekel. Ja. Avstrija je mhm. dajala koroški s, s pomočjo evropskega denarja izjemno veliko injekcij, ki so jih dovolj pametne zrače, to je treba zdaj priznati. Ta uh, nerazvitost je zdaj bistveno se spreobrnila, ne? ni več tako kruto, kot je bilo prej. Ampak seveda, 50 let, če vzamete, ker to je to obdobje, ne? od koncu druge svetovne vojne pa do hm. leta 96, leta 98, ko se je na Koroškem pomembno začel razvoj gor, je bilo to najbolj nerazvit del. Hm. Jaz vem, če smo mi z slovenskega dela Koroške šli na obisk s svojim sorodnikim na one strane Koroške, je bilo tako, da smo do srede 70 let vedno nosili pakete sami. Ja, Kako se to začuje? Vse res, da so to potem se je počasi začelo izravnavati, ampak ta nerazvitost je bila jasna. In seveda v okolju, ki je nerazvito, je naravno okolje za te konflikte, ki imajo potem nek znak. Ti moš najti sovražnik. Mm. Na Koroške, mislim, eh, to Andrej zna boljš povedati, ker je pač zgodovina, ampak na Koroškem je v konc 20 let, začetek 30 let, ko so se ta tako imenovana, takrat še niso rekli odkrito, da so to nacionalsocialistična mhm. gibanja, ampak puršilska gibanja, začela razvijati tam. Je tam ko, kaj je bilo najbolj elegantno kot najprvega soseda za sovražnika? In to niso bili židi, ampak so bili slovenci. In to je bilo to, to je dokumentirano. Ljubim ja, sem tam slovenim so pač uh, v nek način v kolektivnem spominu pozabljeno. Mhm. In zakaj je bil sovražnik? Ja, tako kot je danes, da ne bo kdo na robe zastopil, da jaz zdaj kažem s prstom, tako kot je pri nas danes lahko prvi sovražnik tis, ki je prišel k nam z juga. Sveda. Eh, in za jaz težje socialno razmerje so, bolj verjetno je, da najdemo takega sovražnika. In to je to. Je to. Mislim, na, na Koroškem pogostokrat uh, pozabljamo, da, da je tudi tu del, ne, da ni to zgolj nek, kak, Mm-hmm. Eh, Was ist mit eh, anderen äh, Minderheiten? Ne, nekdo, ki je prevzel pokroviteljstvo, tako da je koč nad Koroško, ne, da vzel se, da bo, da bo zdaj njimi ravnal, da bo njimi politično kulturno vse, da je nekako, moram biti odgovoren za to. To se je dejansko izvršil etnocit. O 120 tisto slovencev, ki je ostalo 6 tisoč gospod Vidlo Filmo, ne, dejansko etnocit. In to je nekdo, mm. tisti, ki so upravljali z njimi, to so avtomatično predeli vso odgovornost, da te ljudi, da se ja. vsem razvijajo. Ne? Če so oni to eh, predeli, so tudi odgovorni za te ljudi, da se vseh pogledih normalno razvijajo. Ne? Ja, in res ja, tistega, eh, kako oni že manja, trenja, potikanja, ne? to je bila kultura. Ne? Eh, Hrani spomeniki, vse to je dejstvo zgodovinsko dejstvo. Oni so odgovorni, taka država pred svetom. Ne? Kaj se je dogajalo ta, tisti zdajšnji kristalita, kaj se je dogajalo? To zdaj se je dogodil, recimo tam eh, genocid z Bosne in tam, oni odgovarjajo pred medzami sodiščem. To se je pa izvršil tako zbratetno, ne? Aber sprichst du das, dass es ein Genozid ist, was da in Kärnten passiert? Weil da möchte ich widersprechen. <laughs> Äh, ich glaube, mit, mit, mit, dem, mit dem Begriff. Ja taj način da im daje tisto svobodo, pravico, ki jih, ki so odkratili prej. Ja, <clears throat> ich wollte sagen, mit dem Begriff Genozid muss man, muss man wirklich schon sehr vorsichtig umgehen. Was in Kärnten passiert ist und passiert, ist definitiv kein Genozid. War nicht Ja, war nicht so gemeint. Sie hat nur diesen Begriff äh, benutzt, Genozid, zweimal. Deswegen, weil es gibt viel, auf was sich die Kärntner Slowenen berufen könnten. Ja. Das, was es nicht gibt, ist ein Genozid. Aber es gibt viel historisch. Also es wäre zum Beispiel die Möglichkeit, so etwas... Es, es, ja. es, es gibt einen Ethnizid. Oni bi morali imati interesni, hajde resiti, da govorijo o kamerju, se zbližajo, da govorijo še to slovensko. Sej Hajder govori slovensko, gospa ni moga dela. Nein, ich habe so eine Bemerkung. Was ist mit den anderen Minderheiten in Österreich? Ja. Für, für, und zum Beispiel in Bürgerland ja. Kroaten, haben Sie auch so ein Problem wie Slowenien? Ja. Pa še, prosim, odnos avstrijske manjšine v Italiji ali pa, mhm. kot govorijo avstrijska manjšina v Sloveniji. A obstaja. Und ja, kolikor je. Die österreichische Minderheit in Slowenien? Ja. ja. Oh naja, das oh ist in, in Italien. Was ich sehr absurd finde, dass sich die ähm, Minderheit, die deutschsprachige Minderheit in Slowenien mehrheitlicher bekennen, äh, dass sie zu Deutschland gehören würden und mhm. nicht zu Österreich. Also, ähm, ich möchte zuerst auf diese Frage eingehen, was mit den, ja. anderen, mit den anderen Minderheiten in Österreich ist. Und zwar danke für die Frage. Äh, ähm, die österreichischen Minderheiten sind eben nicht nur autochtone, alte Minderheiten, sondern es gibt in Österreich viel mehr neue Minderheiten. Genau. Ähm, und das, da mache ich jetzt so eine, eine, ein bisschen eine Überleitung, weil ähm, die wirklich brisanten Probleme oder Probleme, wo es wirklich um Diskriminierung geht, um Ausschluss geht, um Ghettobildung geht, sind natürlich die Probleme, die neue Minderheiten mhm. haben in Österreich. Ähm, so und im, ja, also Afrika und so weiter. Von Afrika, von der Türkei. Mhm. Äh, Leute aus, aus, aus Jugoslawien, also Serben oder aus Montenegro, Roma, die gekommen sind in den letzten Jahren. Ähm, Im Vergleich dazu ja, geht es diesen ethnischen autochthonen Minderheiten, unseren, unseren sage ich ja. alten Minderheiten ganz gut, weil sie erstens mal Gesetze haben, auch wenn sie nicht eingehalten <laughs> werden, so wie in Kärnten, aber sie haben Gesetze und weil sie ähm, eine Subvention, weil sie Geld bekommen und weil sie Strukturen haben. Torej, poleg avtohtonih eh, manjšin eh, obstajajo tudi novejše, recimo iz držav bivše Jugoslavije ali pa eh, tudi iz Afrike. In če primerjamo ti, ti dve vrsti manjšin, gre seveda avtohtonim bolje, saj imajo več pravic, seveda so te lahko tudi kršene, vendar jih imajo. Um... Zakonsko zagotovljene pravice ne? Ja. <clears throat> in pa strukture za razliko. Ja. Od za razliko od Aber die äh, integriert, äh, diese äh, autochthone Minderheiten ja. sind, ja. Äh, sind, auch sehr viel äh, mehr äh, integriert in der österreichische. Äh, sie sind Österreicher. Ja, genau. ja. okay. Um, genau, ähm, also die zweitgrößte Minderheit sind die Kroaten im Burgenland und wir hatten gestern eine Präsentation mit dem Film im Burgenland in Bahndorf ähm, hat eine zweisprachige Ortstafel, also Deutsch und Kroatische. Ähm, es geht ihnen in einer bestimmten Hinsicht ganz gut, weil es äh, innerhalb des Dorfs nicht so Konflikte gibt, wie es oft in Kärnten gibt. Mhm. Weil es weniger historische äh, Wunden gibt. Torej, hrvaška manjšina je druga največja v Avstriji, Eh, in ko smo predvajali ta film eh, v tisti vasi, eh, tam imajo dvojezične krajevne table, torej nemško in hrvaško, ni bilo takšnih oziroma tam sploh ni takšnih konfliktov, kot so ti konflikti na Koroškem. Ava, uh, nichtsdestotrotz, also Es gibt große Probleme, und zwar das große Problem, das ist heute noch nicht ausgesprochen worden, ähm, ist das Problem der Assimilation. Der Assimilation. Dass sich eben immer weniger dazu bekennen, das heißt immer weniger ähm, bewusst nicht nur die Sprache, sondern auch eine Kultur und eine, eine Geschichte leben wollen. Äh, wenn pa Paar en problem, ki ga danes Schönismus. nismo ähm, nagovorili, ki ga še nismo načeli in to je problem asimilacije, torej da, da vse bolj živijo samo eno kulturo. Ja. Um, speziell in, bei den Kroaten in Burgenland gibt es das Problem, dass, ähm, dass es keine Unterstützung gibt von einer Schutzmacht Kroatien, oder auch keine Unterstützung gegeben hat, also finanzielle Unterstützung von Jugoslawien für diese Kroaten, weil sie ja in dem Sinn nicht wirklich anerkannt werden als, als Kroaten. Die Sprache ist auch ziemlich mhm. verschieden. Ja. Um, ähm, pa tudi podpore, mislim, predvsem finančne podpore, ta manjšina ni dobila ne z Hrvaške, pa tudi ne iz eh, nekdanje Jugoslavije. Und ähm, die Tendenz äh, geht auch bei anderen ethnischen Minderheiten in Österreich leider äh, in so eine Richtung der Ethnisierung, der Folk Folklorisierung. Das heißt, äh, es wird sehr gerne gesehen, wenn Tamburica gespielt wird, ja? wenn getanzt wird, wenn irgendwelche Cevapcici und Rasnici also so, ja, also in diesen einfachen volkskulturellen mhm. Mitteln äh, sich die Leute darstellen. Also das ist sehr amerikanisch auch fast so ein mhm. Prinzip, also wie die indianischen, genau, mhm. also es gibt es wirklich. Also es geht sogar so weit, dass... Äh, oder? Ja, mittlerweile, also es ist vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, als letzte Volksgruppe die Volksgruppe der Roma anerkannt worden in Österreich. Als, Ethni, als, aus Roma und Sinti, ja, aus autochtone, das sind dann eigentlich zwei. <laughs> ähm, die haben das erst vor kurzem bekommen. Und das geht dann so weit, dass es in, im Burgenland äh, Zigeunerlokale mit Zigeunermusik und mit Zigeunerbraten gibt, ja. Aber so, jetzt wieder zurückgefragt, die wirklichen Probleme sind natürlich für die Leute die Probleme der, der Integration Gehen diese netten Zigeunerkinder in die gleichen Schulen? Haben sie die gleichen Chancen? Sind diese Leute Ärzte und Journalisten? Das sind sie leider nicht. Ne? Ja. Ich ne? möchte das nächste österreichische öffentlich diesen Benzin. Ah. Und jetzt, äh, dass die, die Anstrengungen weiter zapečateno to, mislim, da ne morete na javni televiziji predvajati. Je zdaj zgodba ad kar se Avstrije tiče za predvajanje. der Ausstrahlung des Nein, also UPAM dann eh. ähm, es gibt so, äh, vom ORF gibt es so Signale mhm. oder Anzeichen, äh, dass sie den Film ja doch zeigen wollen. Ja? Eigentlich, eigentlich. Aber äh, das Problem ist, äh, ich habe das äh, vorher schon besprochen, ähm, dass die äh, Intendanz, die Direktion des ORFs, die wird im Sommer neu gewählt. Und für diese Wahl, und es ist halt jetzt jemand äh, Direktorin oder die oberste Direktion, die kommt von der ÖVP, von der Volkspartei. Äh, rasumisch. Und die braucht äh, für die Wiederwahl, also Wiederwahl, es kandidiert dieselbe Direktorin wieder, die Stimmen von FPÖ und BZÖ. Das heißt, auch die Stimmen von Kärnten kann man kurz, kann man kurz sagen. Und es wurde uns so inoffiziell ja, äh, gesagt, naja, warten wir mal die ORF-Wahl und dann noch die Nationalratswahl, weil es im, im Herbst eine Nationalratswahl gibt und dann vielleicht. Und warum dieser Film dann doch gezeigt werden soll, ist, weil wir ähm, in einem gewissen Sinne schon Sympathisanten auch im ORF haben, mhm. die einfach neidig sind, dass wir also so einen Film machen können. Wir sind ja nicht angestellt vom ORF. Dass wir zum Beispiel 14 Monate geschnitten haben an so einem Film. Und äh, Fernsehproduktionen von heute werden geschnitten in sechs Wochen oft. Ja? Mhm. Ähm, <clears throat> noch ergänzend, also der, der ORF äh, hat vor allem deswegen also einen, einen Druck bekommen, nachdem die Öffentlichkeit sehr aktiv geworden ist. Also wir sind an die Öffentlichkeit gegangen und die Öffentlichkeit hat auch reagiert. ORF ähm, ja. je um, ähm, torej pritisnili, na ORF, ko smo se sami obrnili na njo. Um, ähm, man muss aber auch irgendwie der, der Realität ins Auge sehen. Äh, unser Film ist in ganz Österreich im Kino gezeigt worden. Naš film je bil predvajan äh, po celotni Avstriji v kinematografih. Also wirklich von ganz Osten bis ganz Westen. Und wir haben 4000 Leute erreicht durch Kino. In ne? ogledalo si ga 4000 ljudi. Das ist wenig oder? Das ist sehr sehr sehr wenig, ja. Also es gibt Kar je zelo malo. Ähm, eigentlich ist es ganz okay für einen kleinen österreichischen politischen Dokumentarfilm. Ja? Es gibt im Moment... Ja. Machen äh, austrijske <laughs> äh, äh Dokumentare. Ja, also mit diesen Kategorien. Es Politisch. Gibt, <laughs> ja, politischen, genau. Es, es gibt gerade Ausnahmen. Also es gibt jetzt Filme wie Darwins Nightmare, der Oscar nominiert war. Aber das ist eine Ausnahme. Ja, Darwin's Nightmare wurde vor allem, muss man auch dazu sagen, in Frankreich gesehen, mit 100.000 mhm. Leuten. In Österreich waren auch nur 20.000, 30.000 Leute. Wie viel? Ich, ich mag jetzt keine Zahlen nennen. Ähm, er, hat, er hat viele, Darwin's Nightmare hat ein, eine doppelte Auswertung gehabt. Also es gab eine Auswertung für die Schulen. Ja. Und die Schulkinder, das waren, ich glaube, 100.000 Schulkinder. Ja. Und es gibt aber irgendwie so strenge Zähler, die zählen nur den offiziellen, den richtigen ja. Kinobesuch. Da waren 30, 40.000 Leute, ja. aber Schulkinder waren, glaube ich, 100.000. Also es waren wirklich. Äh, naja, am Donnerstag wurde dieser Film an dem ORF. Äh, richtig, richtig. Richtig. Leider, der, der Regisseur ist ein Kärntner, Hubert Zopfner, mhm. ist ein Kärntner und er hat mir öffentlich auf einem Podium auf der Diagonale heuer äh, versprochen, weil er die Situation findet, äh, also dass unser Film äh, nicht objektiv sei und deswegen nicht gezeigt wird. Und er hat gesagt, sein Film ist auch nicht objektiv. Torej, režiser tega filma Nightmare mi da äh, da tudi njegov film ni objektiven. Ja. Und er hat gesagt, er wird diesen Film dann auch nicht dem ORF geben. Das Problem ist, das war der Regisseur. Sein Produzent ist in der siebten Reihe gesessen und der hat ein weißes Gesicht bekommen. <laughs> Und ja. In äh, da film, tega filma pač ne bo dal ORF-u, seveda pa je bil to, ja, seveda je bil to režiser, medtem ko je njegov äh, producent zadaj čisto prebledel, ko je to slišal. Ja. Jaz tudi z razlago eh, cenzurnih posegov, kot je gospa eh, Rosim razlagala prej, eh, namreč kaj so počutovali in v sredini filma se OEF izpostavila kot ustvarjalka nove zgodovine. Man sagt, dass sie sich die ORF als Schöpferin neuer Geschichte Geschichte Seit dem 70 Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ich bin sehr froh. ORF je sicer uh, ustvarila že več uh, zgodovinskih projektov, tako da vidim, da imajo na ORF strašen smisel za lastno zgodovino. Pa sehr in, äh, guten Sinn für eigene Geschichte ja. haben. Äh, äh, Želim res kolegici še več avstrijskih noch mehr kleine politische Dokumentarfilme. Ja, ich auch. <laughs> Yesterday. Ja, das wäre auch eine Frage dann. To bi tudi der nächste Projekt. Ja. Filmische Art. Naslednji filmski projekt. Fragezeichen. Ja, also du fragst jetzt mich und nicht den Thomas Korschin. Beide eigentlich. Ja. Ähm, der Thomas hat schon einen Film fertig gemacht, einen kleinen. Ähm, der heißt äh, Kreisky 1972. Mhm. Torej, drugi uh, režiser tega filma, uh, äh, Kreši, je že uh, končal drugi film. Und hat, hat den Kreisky, der auch in unserem Film ist, hat eben dieses Archivmaterial, äh, was RTV Slowenia dankenswerterweise aufgenommen hat, äh, die Rede von Kreisky in Klagenfurt 1972 nochmal komplett bearbeitet. Das war nicht im ORF-Archiv, sondern in Das Indiana. ist, genau. Mhm. Die ist Aufnahmen von ORF ja. sind die Aufnahmen davor. Ja. Und die Rede selber ist von RTV Slowenia, mhm. äh, liegt heute bei RTV mhm. Slowenia. Also das jugoslawische Fernsehteam oder slowenische Team ist mhm. dorthin gefahren äh, und hat eben diesen Film äh, experimentell bearbeitet. Das heißt, er hat die Sprache untersucht, was Kreisky genau sagt, mhm. weil Kreisky in dieser Rede äh, okay. Torej, v tem mm. uh, filmu je še enkrat uh, obdelal uh, krajski govor iz leta 72. Mm. Ehm, obdelal ga je eksperimentalno, ehm, glede na to, kaj vse je povedal. Mhm. Ehm, ganz starke Zugeständnisse ja, äh, zu den Kärntnern Nationalsozialisten in der Sozialistischen Partei, die er eher geholt hat auch, mhm. weil er sie auch brauchte, gemacht in dieser Rede. Und, und Thomas hat eben diesen Film experimentell in einem gewissen Sinn experimentell hart geschnitten und bearbeitet, was sagt Kreisky eigentlich zwischen den Zeilen, was sagt mhm. er nicht. Mhm. Und dann auch, film je naredil, uh, je obdelal tako, oziroma razčlenil tako, da je pravzaprav razvidno, kaj je Krajski povedal med eh, vrsticami, torej ne direktno, ampak med vrsticami. Und er hat es dann auch gegenübergestellt äh, mit einer Episode, die wir 2000, im Mai 2005 ähm, beobachten konnten bei einem sogenannten Sprechtag von Jörg Haider im Neuhaus Sucher, wo sich die Bevölkerung äh, getroffen hat mit Jörg Haider und wo sich die Bevölkerung beschwert hat bei Jörg Haider, dass eine neue Ortstafel ähm, eröffnet wird, ne, mhm. aufgestellt wird. In to je primerjal z äh, shodom uh, äh, Hajderjevih privržencev, ko je šlo za um, krajevne napise. Um, und die ähm, einfordern in, in, einer Art, die wirklich an, an austrofaschistische, also ganz extrem sagen, ja, das ist ja unser Land, das sind mhm. wir. Mhm. Und mhm. ja, also es ist ein Film, den er gemacht hat. Äh, wir gehen eigene Wege jetzt. uns war diese Arbeit äh, zu intensiv, also diese gemeinsame Arbeit, wir gehen mhm. jetzt wieder alleine. In uh, pravzaprav je potem uh, sporočilo tistega obeh äh, govorov, shodov, uh, fašistično, mi smo Avstrijci. Uh, sedaj sva s tem režiserjem šla že, so se najne poti že ločila. Und ich uh, schreibe gerade an einer Projektentwicklung. Um, ich werde wahrscheinlich einen Film machen, aber ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das ein Film werden muss, mhm. ob es nicht vielleicht nur ein Text oder ein Buch wird, das weiß ich noch nicht. In ravno se ukvarjam s projektom, vendar äh, ne vem, če bo to ravno film, lahko da bo tudi samo knjiga. Und zwar, also es geht um eigentlich um eine Familiengeschichte, die ich erst gerade neu erfahre oder neu recherchiere. Äh, es geht um so etwas wie äh, Mentalitätsgeschichte, politische Geschichte, um das Thema Verdrängung, um das Nichtsprechen. Gre za um, ähm, družinsko zgodbo, um, ähm, aha, ja, vprašanje äh, identitete, zatiranja, potlačitve. potlačitve um, ähm, kaj Verdrängung po Ja, Ähm, Ein freudischer Ausdruck. Ja, <laughs> ich bin zum Beispiel draufgekommen, das wusste ich gar nicht, dass äh, ich einen Großvater habe, der ähm, im heutigen Slowenien geboren ist. In Godolje. Godolje, äh, da Mojdedek ist dedek iz ja? današnje Slovenije. Um, mhm. da se je rodil torej na ozemlju ähm, 1880, also es ist wirklich mhm. sehr lang her. Das mhm. heißt, ich kann mich Sie wirklich mit dem kompletten 20. Jahrhundert beschäftigen, der irgendwann einmal in die Steiermark gegangen ist. In dem man äh, imam možnost, da praktisch ukvarjam s Genau, natürlich, ja. Oh, nach Graz. Mhm. Und ähm, einen Akt, und ich habe einen Akt gefunden, dass er angeklagt war wegen kommunistischer Propaganda, wegen Hochverrat und das sind alles Ges Geschichten, die ich nicht wusste. Äh, In ja. Ähm, ich habe das äh, während der Recherchen zu diesem Film zufällig erfahren. Also Vse äh, Ein ganz ein großer Tipp an alle, die noch da sind in Archiven immer wieder auch den eigenen Namen suchen. mir, mir war nur langweilig, weil ich habe auf einen Akt gewartet vom Kärntner Heimatdienst und ich war im äh, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Mir war nur langweilig. Und ich habe einfach meinen Namen nachgesehen und dann habe ich eben einen Akt von meinem Großvater gefunden. Und von dieser Geschichte habe ich jetzt viele andere Geschichten gefunden habe zum Beispiel Familie mhm. gefunden in Slowenien mit meinem Namen, die mit uns direkt verwandt sind und da möchte ich was machen draus. Ne? Ja. Das wollte ich eigentlich schon vorher fragen. To smo že prej vprašali. Obstaja povezava, <clears throat> osebna povezava uh, z manjšinami, oziroma natančneje z temami, s katerimi se ukvarjaš v artiklu 7? Nein, gibt's nicht. Nein. Aber jetzt gibt es sie <laughs> eigentlich. ähm, nein, Nicht weil direkt, ja. ich äh, weiß, dass eben mein Großvater, ich meine, er war kein Slowen, er hat Deutsch gesprochen. Ja. Und dieser, dieser Name, den ich habe, Simla, er hatte den Namen Schimmler, also S mit einem Hatschek und ein M nur. Und, und uns ist dann wieder eingedeutscht worden. Mhm. Wobei Schimmler heißt ja auch nichts auf Slowenisch, wo ich mir denke, das war vielleicht wiederum ein deutscher Name, der slowenisiert worden ist. Und dann ist er wieder germanisiert mhm. worden. Ja. Torej, najprej dedek se je pisal sama se pišem Simler eh, in menim, da je bil to germanski primek, ki so ga potem slovenizirali in potem spet nazaj germanizirali. Ja. Ähm, nein, also jetzt nicht in dem Sinn, dass ich äh, in dem Sinn eine Minderheitenangehörige bin, einer ethnischen Minderheit bin ich nicht. Aber immer wieder habe ich natürlich auch das Gefühl, ich bin Minderheit. Ich meine, ich bin eine Frau. Ich bin eine, sage ich jetzt einmal. Was ist mit Minderheit? Sie sind keine <laughs> Minderheit. sind auch Nein, aber Frauen sind Minderheit. Das ist, das, das ist meine Definition von dem Begriff Minderheit. Auch wenn es 52 Prozent Frauen gibt, sind Frauen politisch in der Minderheit. Um, torej, ne ja. gre za to, da bi bila eh, predstavnica narodnostne manjšine, vendar sem vseeno <laughs> predstavnica manjšine, saj smo ženske v manjšini. Politični, predstavnici politični. Ja, politični. Von der Macht, ja. äh, ja. Frage her gesehen. Und natürlich bin ich auch Minderheit, äh, weil ich eher Intellektuelle bin. Ja. Und ich lebe aber in einem proletarischen Bezirk. Da tudi intelektualka sem, živim pa v proletarskim äh, Kraju. Und, und habe auch eine also proletarische Vergangenheit. Und insofern sind mir so bestimmte Themen, die halt klassische Minderheiten haben, ja auch nicht fremd. Also mi teme, ki jih imajo, ki, s katerimi se äh, soočajo klasične manjšine, uh, niso tuje. Ja, und ich habe auch was ganz was Schönes auf meiner Jeansjacke hinten oben stehen. <laughs> Wenn Sie das lesen wollen. Aus Ausländerin. Ausländerin. <laughs> Ähm, damit, damit provoziere ich äh, in Österreich. Ich, ich möchte diesen, diesen Begriff äh, Ausländer positiv konnotieren Demo. positiv umändern, also umwechseln ja, ins Positive. Te besedi bi rada dala neko pozitivno konotacijo, torej to negativno bi rada spremenila v pozitivno. Ne? Weil es eben in Wien auf jeder dritten Hauswand Ausländer raussteht. Ker na Duna je skoraj na vsakih treh vratih piše tujci eh, v problema, to je nestrpnost, to je igranje, izzivanje, to je samo nestrpnost, povzroča nestrpnost in ljudi. Sploh ni problem tamle, tamle, to sploh ne bi smeli problem, to je vandalizem, in pa, in pa odvračanje od glavnega problema in pa medsebojna trenja, ustvarjanje medse, namerno ustvarjanje medsebojnih tren, sporov, ne, ne, namerno ustvarjanje, to, je, to, je, to ne bi smelo sploh postavi problema teh tam. To je, to je uh, navidezno, navidezno problem, ki, ki ponazori nestrpnost, uh, želi, da se med seboj tisti slovenci, ki po poroški med sabo spirajo, da potem lažje vladajo, ja, da tu odstrpnijo glavni problem. To, glavni problem je pa državni problem. Ne? To mora država pareti v rokah, ustvariti duše mirno i to pa vejo, se pa bi rušio se pa ja je pa samo umetno ustvarjanje problemov, ne? ki pa ni ustvarjanje probleme, to ni bistvo. Bistvo je tista eh, pravica, ne, bistvo, ne, pa tam, da stame so samo, eh, kak bi rekla, ljudke. Ja, ja. Absolutno ne bi smeli to vprašanje. Zdaj so pa to ustvarili problem, a videli, da se ne reši tisti glavni problem, ki mora biti rešen. Gospod Borsner, ki mu je na ja. je samo umevna, da se ne da ne. Če bi najprej gospod Borsner, ponavili ste na eh, probleme, ne, na katerega gospod pozarja, se ne da nikoli na državni ravni rešiti. To se lahko zgodba pripriča. Zelo elegantno je predpisati zakonsko rešitev. Se to tudi bilo zajedno, ne? Ja. Dobro, res ni bilo implementirano. Ja. To, to je drugo vprašanje. Ampak, poglejmo mi, v slovenskih razmerah na te strani, mi imamo v tem trenutku ne, toliko in toliko eh, naših eh, ja. državljanov, uh, ki imajo recimo srpske, hrvaške, mm. črnogorske korenine. Koliko imamo šol? V Mariboru mm. je bil zdaj podatek, a ne, da so, ko so začeli pred dvema letoma, s tem, da je pravzaprav interes tak, da se misliti ne moramo. Ne? In tega sva ne implementiramo. Pri korosci bo to pač del časa. Še eno vprašanje je bilo tukaj. Mislim, da eh, stvari so... Če ti sem malo gospodih te nekaj ja. vprašal, če... Ne, ne, zi, jaz sem samo rekel, da vi imate neke namene. Uh mhm. -huh. No, Kaj potem lahko. Kaj eh, Da so stvari kompleksne, tako kot je Bojan rekel, eh, država tega nikoli ne bo, tega ni sposobna, direktna. Že za volja avstrijske notranje, ja. notranje upravne politike, ne, država in pa zvezne države. Že zaradi te, ne, torej samih osnov političnega pravnega sistema v Avstriji. Če bi nam je to mogoče, bi morala to država in država in kdorkoli narediti v roku treh mesecev po podpisu avstrijske državne pogodbe. In to ne v 1948 eh, krajih, ampak v 1794 to pomeni v mm. malo katerem kraju pod Dravo, eh, a ne, da ne bi bile živeti še nad dravo, bi morali biti tudi Celovc bi moral imeti napis Ne enega, ampak veš, no, ampak tega, tega sveda nikoli ne bo. To je bila utopija tiste trenutke, ko so pogodbo podpisovali. Ja, ja, ja. Eh, utopični smo pa sveda, utopični smo pa sveda tukaj mi sami v Sloveniji, eh, tudi po seveda spremembi političnih razmer, če gremo zdaj aktualizirati, eh, seveda do leta 90 nismo imeli kaj formalno, uradno zaopirati eh, eh, niti mi, slovenske manjšine, niti Jugoslavija, tako kot je bilo omenjeno, gradiščanski Hrvat, jaz sem na gradišku, na gradišču sem skoraj vsako leto, ja. ker bi to seveda takoj bila komunistična pomoč, in bi prišlo do eh, pozicije, kot je gospa eh, prej omenjala, namreč eh, komunizem in pa, in pa gegen komunizem. Tako da stvari so kompleksne. In uh, mene bolj skrbi to, da v novih situacijah, sedaj, po sveda spremeni, ki je tukaj pri nas bila kot zareza, pa osnovi se sveda ni nič spremenilo, razen uh, vstopa v Evropsko unijo, bil sem tisto nedeljo v juniju 95. na Dunaju, pa sem videl, kakšen spektakl je to bil, ko je Avstrija šla v Evropsko eh, Da pa kljub temu nadaljujemo za neevropskimi normami, oziroma drugače, evropske norme delamo za neevropske. Oziroma, kako bi rekel še drugače, neevropskih norm in evropskih norm sploh ni, ampak je vse skupaj na papirju, mi pa živimo prašco dalje, tako kot jo pa živimo in bomo živeli. Mm. Prav vse tole, kar govorimo zopet o evropskih normah, tudi o tem, kar je govoril eh, kolega Bojan, Aber haben Sie, hat er nicht von Utopie gesprochen? ah. um, če ne bo nadaljnih vprašanj, če Eva nima več kaj zapovedati, jaz potem počasi razgovor zaključam. Uh, Hm? Wenn keine weiteren Fragen mhm. sind und wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nee, ich habe schon noch viel zu sagen. <laughs> Äh, wir können das vielleicht in ja. das Café verlegen. Ja. Ich muss nämlich auf die Toilette. Aber ich ja. <laughs> das bin, ist zwar kein Grund. Diese, ja, diese also in den informellen Rahmen. Ich bin noch hier. Ja. Hvala lepa. Tudi uradno zaključujem. Hvala lepa. <laughs>